بسم الله الرحمن الرحيم असीं सूरत सूरत अल हिजर जेका आहे सूरत पंद्रहीं नंबर सूरत आहे हिन में जे ज़िक्र कंदासीं ख़ुशूसनि हज़रत आदम अल इस्लाम ऐं इबलीस जो त कहिड़े नमूने सां हुनजी कंफ्रंटेशन मुक़ाबिलो आहे ॾिसो उहा ॻाल्हि कंदासीं इनशा पर हाणे कीअं हुनजो कॉन्टेक्स हुनजो सियाक ऐं सुवाक हुनजो छा आहे त शुरू सूरत जेका असां शुरू थी थिए अलकाया तुल किताब विम मुन हुज़ीन कफ़र लाउ मुस्लिमिन की को वक़्तु अहिड़ो ईंदो यानी क़यामत जो ॾींहुं जंहिं ॾींहुं काफ़र जेके आहिनि से उहो चाहींदा त एकाश असीं जेको आहे सो मुस्लमान हुजूं हा भलो हो हिन जहन में पहुची विया आहियूं अलिया तमामु सख़्तु तकलीफ़ आहे ॿेड़ी ॿुॾी वई आहे त इहा ॻाल्हि कंदा जरहम हुम या खुलू उहो हितमतो अलाह ताल छॾे ॾे हिननि खे तूं पंहिंजी नबी पाक सलाहु आसम खे चए थो त इन्हनि खे छॾे ॾे ऐं ॼाणा हिन जो कमु ॼाण तूं परवाह न कर तूं गणती न कर तोखे छा लाची गणती वरायो आहे केतिरी सूरत में अलाह ताला ताल त तोखे गणती न कर तूं पंहिंजो या सुलपा खे चए थो तूं पाणी पाण खे हलाकु कंदे छा तूं पंहिंजे हीअ ॻाल्हि जेका सो करे थो इन खां पोइ पुछंदो इहे ज़र हुम या कुलू उहे मत त हू छॾे ॾींहुं त खाइनि वेठा ऐं पंहिंजो मज़ा वेठा मानी भरे धरती जा यल हुमल ऐं उहो जेको आख़िरत जेका आहे उन खां क़ाफ़िल रहनि भले सौफ़ सिगो ई ॼाणंदा जेको मुंहिंजो अज़ाबु हुननि ते ईंदो त उन वक़्तु ॼाणंदा पोइ मां लखना अल हा किताबूम हिन खां अॻु में धरती ते बि जेके क़ौमूं अॻु में हुयूं त असां हलाक कोन कयो पर उन्हनि हिकिड़ो वक़्तु मुक़ररु हो उन्हनि जी ॻाल्हि सॼी जेका असां लिखियलु हुई किताब में किताब माना लोह महफ़ूज़ जेको उनमें असां लिखी छॾियो त हीअ क़ौम हीअ अहिड़ी थींदी हिन जो अहिड़ो असरु थींदो हिन जो हीअं असां कंदासूं कमु मां तस्विक़मीन उम्बतीन अदल हा उहा एस्ता अखरोल इहे ॻाल्हियूं करे उनखां पोइ चए थो लो मां त अचीन आहे बिल मलाइक थी कुझु हू चवंदा मलायक छो नथो मोकिले असां मलाइक अचे या रसूल सलाह चए मलाइक जेकॾहिं ईंदो त पोइ मुल्क़ जेको आहे ख़तमु थींदो मतिलबु त ॻाल्हि ख़तमु थी वेंदी छो मलक असीं तॾहिं मोकिलींदा आहियूं इंसाननि ते जो अज़ाब जे लाइ हिकिड़ा मलक रहमत जा रहमत खणी ईंदा हिकिड़ा मज़ा पर हीउ जेको जंहिं मलक जी ई घुर था कनि त वञो और छो नथो अचे त पोइ जॾहिं ईंदो त पोइ हिननि जो कमु ख़तमु आहे इहा ॻाल्हि करे पोइ फरमाए अथसि पर जेकर हिननि दरवाज़ा खोलजण हूंदा आसमान जा त इहे जेकॾहिं मथे हलनि हूंदा आहिनि की छॾियत मथे अचनि त बि जेको आहे सो चवंदा हुआ त असां नशे में जहिड़ो आहियूं अहिड़ी असांजी हालति थी वई आहे हली ऐं उनखां पोइ वलक़त जेल ऑफिस मां बुरुजनि असां आसमान मां जेके बुर्ज ठाहिया आहिनि जंहिं मां जेको ज़ई ना ॾींदासीं उनखे सिंगारियो अथऊं ॾिसण वारनि जे लाइ उहा हफ़ज़ न मिन कुल शैतान रज़ीब सभिनी शैताननि खां असांखे हुनखे हिफ़ाज़त में रखियो आहे यानी हुन त कोन मतिलबु त हुनखे ख़तमु न करे सघंदा आहियां हुननि ते कोई अहसु कोन्हे ऐं ॿियो ख़बरूं वठण जे लाइ शैतान जेके आहिनि ईंदा आहिनि यानी जेको पाण चवंदा आहियूं भला फलाणियूं ख़बरूं वठी आयो फलाणियूं ख़बरूं त इहे ई उनजो इलाह मनिश्तरख समा पत वहू शाहाब मबीन पोइ ॿुधण जे लाइ की अचनि था पोइ उन्हनि जे लाइ पोयां उमारी जेका असां मोकिलिजे थी वल अर्द मदद मदद ना आहे पल क़ैनाफ़ी हा रवासी अम्बत नाफ़ी हा मिन कुल शहीन मौज़ू अला कुमफ़ी हा माइश उहो मल लस्तुम लहू इहे ॻाल्हियूं करे हुन खां फरमाए थो त इलाहन उहे का बि शइ कोन आहिनि असां वटि ख़ज़ाना हुजनि असां वटि ख़ज़ाना हर शइ जा नज़र हू इलाह बूम ॻाल्हियूं करे इन खां पोइ अचे थो वलक़ुत मिन हम आहिनि मसनून हिन मतिलबु इहो आहे सॼो असां हुननि खे गॾु कंदा तूं आख़िरि जी ॻाल्हि क़यामत जी ॻाल्हि बहस जी ॻाल्हि करे उहो चयो चवंदो न रब बक हूअ या उहो रब तुंहिंजो जेको आहे सभिनी खे गॾु कंदो क़यामत ॾींहुं इन हू हकीम अलीम हू हिकमत वारो आहे ॼाण वारो आहे हाणे ॻाल्हि थी थिए पंहिंजे ख़लकनि जी आदम जी इंसान जी वलकद ख़लक इंसान ॿिन सलसाल हाणे ॾिठो त पंहिंजो सूरत सवाद में हुन नालो बशरु ऐं हिन सूरत मज़ सूरत अल अल हिजर जेका आहे हिन में हुन नालो इंसान ऐं बकर में ॾिठोसीं ऐं पंहिंजे सूरत अल आराफ़ में ॾिठोसीं हज़रत हज़रत आदम अल नालो आदम त इहे सभई नाला आहिनि हज़रत आदम अल जा आदम आहे जो इदम मज़ा मिटी जे ज़रे मज़ा नंढड़ी मिटी मज़ा थोरी मां पैदा थियो आहे जो बशर आहे जो हुनखे बशारत आहे हुनखे ख़ुशख़बरी आहे त पंहिंजो वॾी ऐं इंसानु आहे जो नसी ऐं सूरत ताहा में उहो पाण पढ़ंदा हुआसीं जो नसी हिक माना आहे नसी माना विसारे अलाह हुकुम कयो अलाह ताला उहो विसारे छॾी वरी हुन हुनजे ख़िलाफ़ु वरी कमु कयईं त इन करे नसी हिकिड़ो इहो आहे ॿियो नसी जूं ॿियूं माना कढनि था उलमा हाणे हुते तीन जेको पढ़ियोसीं सूरत स्वाद में या ॿिन्हनि हंधि पंहिंजो हाणे हिते उनजी वरी वधीक तशरी आहे पोइ हाणे उहो वधीक साइंटिस्ट ॼाणनि उतां जो बुखे जेको यार आहे उनजो किताबु पढ़ो या ॿिया आलमनि जेके आहिनि कहिड़ी मिटी छा हुई पोइ हिकिड़ो त इहो मतिलबु त रिवायतूं जेके आहिनि असां वटि इहे आहिनि त मुख़्तलिफ़ हंधनि तां मुख़्तलिफ़ मिटियूं ॻाढ़ी मिटी कारी मिटी अछी मिटी चीकी मिटी फलाण किथी अहिड़ी मिड़ी अहिड़ी मिटी जेका लड़के पई जेका अहिड़ी थिए मतिलबु सुकल जेका आवाज़ थी करे पई अहिड़े क़िस्म जो मुख़्तलिफ़ु त मतिलबु त उन्हनि या त उन्हनि स्टेजिस में जा इंसान जी एवोल्यूशनरी प्रोसेस में जा उन मां गुज़रियो या या त मतिलबु त उहे सॼी धरती जे जेके बि इंसानु जेके बि आहे मिटी जितां जी जेका जितां जी आहे उतां ई खणी वई त इन करे सॼी धरती में जा जेके आहिनि मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जे मिठियुनि मज़ा उहे मिटियूं खयूं वयूं जंहिं मज़ा इंसान खे जेको आहे सो पैदा कयो वियो क़िस्म जो फरमाए पंहिंजे मोहम्मद अली जौहर वग़ैरह जे नाले मुतलिक़ कंहिं शाइर तमामु सुहिणी था पहुची वही जहां का ख़मीर सां यानी फलस्तीन में हुनखे दफ़न कयाऊं उणिवीह सौ टीह में वफ़ात करे वियो मोहराल मोहम्मद अली जौहर साहिबु त असांजे हिंदुस्तान जे कंहिं आलम जेको आहे सो शेयर चयो छो त पहुची वही ख़ाक जहां का ख़मीर सां उते ई ख़ाक वञी पहुती हुनखे दफ़न कयाऊं मिटी उतां ई उन मजा उथंदो उन मजा ई वरी इहा सॼी ॻाल्हि त पोइ उहा इहो ॼण जिते जो ख़मीर आहे त असीं चवंदा आहियूं जिते जी मिटी आहे उते पुॼंदी जिते पूॼियो थो वञे माण्हूअ खे इहो हिकिड़ो ख़्यालु आहे त उतां ई उन उन जी मिटी खॼी वई खॼी खॼियल आहे खयल आहे उतां जी मिटी हाणे हिते जेको तर्जुमो कयो आहे साईं पंहिंजे ॿेर वारे साहिबु पंहिंजो अब्दुल करीम कुरेशी रहमतु लाल की चवे थो सलसालिन सल खड़कंदड़ ऐं मिन हमेन मसनून चीकी मिठी फिरी वियल मज़ा त माना चीकी बि आहे पोइ खड़कंदड़ आहे पोइ ॿियनि हंधि ॿिया लफ़्ज़ आहिनि इस्तेमालु थियल त उहा कहिड़े क़िस्म जी मिठी आहे जो हुनजो मतिलबु थी मुख़्तलिफ़ प्रॉपर्टीज़ आहिनि जीअं चइजे त हिकिड़ी ॻाल्हि जूं घणियूं प्रॉपर्टीज़ थी सघनि थियूं पोइ इहे मुख़्तलिफ़ हंधनि ते अलाह ताला इहे मतिलबु त इहो कोन हिकिड़ो मज़मून लिखी छॾियो अलाह ताला अलाह ताला इहे रिविलेशन्स आख़िर इहे जेके राज़ आहिनि कशफ इहे पधरा कया आहिनि की किथे के किथे का किथे का किथे ॻाल्हि हिकिड़े हंधि हुजे त पोइ पाण मज़मून पढ़ी पोइ छो ठहियो आहे ॻाल्हि थी कोन था मञूं पर हिते हर हंधि मुख़्तलिफ़ मौक़नि ते मुख़्तलिफ़ ॻाल्हियुनि ते हुनजो मुख़्तलिफ़ नमूनो जेको आहे अलाह ताला पधिरो कयो आहे हिते इन इहे लफ़्ज़ इस्तेमालु कयईं सलसोलिन मिन हमेन मसनून इहो लफ़्ज़ जेको आहे ॿ टे टे दफ़ा जेको इस्तेमालु थो थिए ॾिसिजो वल जान ऐं जेको जान हो जेको जिन जो वॾो जेको हो उनखे ख़लक त हू जान ख़लक ख़लक न हो मिन क़बल मिन नारनि समूह बाहि बि जेका कहिड़ी क़िस्म जी बाहि नार जेका बाहि जर वारी जंहिं महिल इहा थींदी आहे तिखी ॼर अहिड़े क़िस्म उन मज़ाम ख़लखियो हिन खे जान खे हाणे जान जेको आहे सो जिननि जो आहे इहो पुलिस जेको आहे पाण वारो यार उहो जेको आहे सो सभिनी शैताननि जो फी आहे आदम अलाम जेको आहे सो सभिनी इंसाननि जो फी आहे त इहे मतिलबु त हीउ टई पीअर थिया पोइ जा मुख़्तलिफ़ मुख़्तलिफ़ दर्जा पोइ हाणे मलायक जो पीउ कोई कोन को जो मलायक सभु को पंहिंजे पंहिंजे नमूने सां पोइ अलाह ताला किथे फ़रमाए थो हुनखे नूर मिला या आलिम असांजा जा चवंदा हुनखे नूर मां ख़लु कयईं हिनखे नार मां ख़लु कयईं हिनखे बाहि मां ख़ल कई हिन पाणी मां हिनखे फलाणे मलाया हिन फल फलाणे मां त मुख़्तलिफ़ शयूं मुख़्तलिफ़ जॻहियुनि में खलखियूं वयूं मिन पोइ चए थो वल हो मिन कबलो मिन नार समूम इहा इस्काल रब भुख मलाइक हाणे चए थो त जॾहिं तव्हांजे रब पंहिंजे चयो मलाइकनि खे इन ख़ालिनि बशर आख़िर वारो आहियां पंहिंजो बशर खे बशर हिते बशर जो लफ़्ज़ थियो मसालो थियो इंसानु मथे चयईं हाणे बशर बि चयईं बशर माना ख़ुशिखबरी वारो बशर मिनसल सां अने असां वटि जेको हिकिड़ो मसालो पंजाब बरेली पंदी लाइ कहिड़ा कहिड़ा उहो चए हू बशर आहे जे हू नूर आहे जो फलाणा आहे टीर हेॾी पवण में कहिड़ो मतिलबु आहे खाम खां मतिलबु त हिकिड़ो मसालो पैदा करे छॾियो आहे तव्हां सॼी ख़ल्क खे जेको आहे गुमराह करे छॾियो भई अलाह ताला चए थो चओ त ऐं बशर मसल मिसल कोन हाणे इहा बसरु आहे अलाह ताला जे नूर मञा सॼी शइ खलकी वई आहे मतिलबु त हिन करे हू नूर आहे हाणे तईं अहिड़ो ॻाल्हि मुझायो न हू रुगो बसरु आहे हू रुगो नूर आहे न को हीअं आहे न को हूअं आहे हाणे मसालो अहिड़ो कुंझायो अथव जो सॼी ख़ल्क जेका डिवाइड थी वई हली उहो टेड़ी वारा ॿिया किथां जो टेड़ी जोड़ीअ वारो वारो मतिलबु अहिड़ो मसालो पैदा करे छॾियऊं उन वक़्त खां वठी अलाए किथां खां पिया इहे मसाला पैदा था कनि बाबा हीअ छाहे बशर अलाह ताला चयो आहे कुल अञा बशर मिसल कुम यू आहे हाणे इन में बशर थी वियो पर अलाह जे नूर मां सॼी ख़लकी वई आहे इन करे नूर आहे पर हाणे मसलो ताईं पैदा था करियो माण्हुनि खे मुंझायो था माण्हुनि खे विढ़ायो था हिन जो मतिलबु छा आहे इन ख़ालि बशरम मिन सलसोलिन मिन हमैन मसनून हाणे इहो सलसौलिन मिन हमैन मसनून इहो वरी ॿियो दफ़ो इस्तेमालु थियो त आउं ख़लखनि वारो आहियां मिटी मज़ा जेको हीअं खणिकड़ मिटी हूंदी دی ईअं थींदी चीकी دی हूंदी ऐं मतिलबु फिरी वियल मिटी हूंदी अलाए छा हूंदी फैला सवे थो जॾहिं ان सिधो करियां इहो साॻिया लफ़्ज़ لفظ आहे सूरत स्वाद में हुआ उहा फी इहे मिर रूही ऐं जॾहिं हुन में रूह ऐं पंहिंजो फूकियां पोइ हिन में आलिम चवंदा त वॾो इकराम आहे अलाह ताला हुनखे पंहिंजे हथ में उहो त सवाद में हथु हिते लफ़्ज़ जो हथ जो न आहे त पंहिंजे पंहिंजी खलकियई सिधो कयईं हुनखे सूरत ॾिनई ऐं हुनखे हुन में रूह फूकियई पंहिंजो पाण फूकियई मिर रूही मुंहिंजो रूह मूं हुन में विधोसि फ़ख़ लहू साजिदीन पोइ उते थी पए जो सजदो करण वारा हुनखे सजदो कजो हाणे हुकुमु थियो कुल हुम अजमाइन इहे साॻिया लफ़्ज़ आहिनि सभिनी कयो ऐं कुल अची वियो लफ़्ज़ अजमाइन गॾिजी बि कयूं ईअं न धार धार कयऊं मतिलबु त इन मज़ा जीअं अर्ज़ु कयोसीं त पोइ लफ़्ज़ चइबो त भई निमाज़ जेका इबादत जेका आहे गॾु पढ़ण जी आहे उन में गॾु पढ़ो जमात सां पढ़ो इन करे रुसला सां फरमायो त पंजवीह हिकु सतावीह दफ़ा एतिरा हुनजो वधीक सुवाबु आहे जमात सां पढ़ण जो छो जो माण्हू जमात सां थो पढ़े त हिक ॿिए सां मुहबत हिक ॿिए सां इकराम पर हाणे असां ॾिठो आहे मुहबत इकराम हाणे ठरी जुड़ी पई आहे आहे का कान का सभु अलाम वालेकुम वालेकुम सलाम वालेकुम रहमत लीअं चई सभु को उथी थो वञे कंहिंखे हथु कोन्हे कोन ॾिए कंहिंखे सुञाणे कोन ॾह साल असां पंद्रहं साल सत्रहं साल अरिड़हं साल असीं वेठा आहियूं मस्जिद में असांखे ख़बर कोन्हे हिन जो नालो छा आहे हुनखे ख़बर कान्हे मुंहिंजो नालो छा आहे हाणे इहो जेको आहे सो जमात जो मक़सदु पोइ फौत थी वियो हलियो जमात कहिड़ी आहे ऐं ॿियो जमात जो मक़सदु इहो बि हुयो रसूल आसरासम जॾहिं पंहिंजो अञा इस्लाम आयो पिए ऐं ज़ोर वरितो पिए ऐं सभई ॻाल्हियूं अचूं पिए नाज़ पियो थिए क़ुर शरीफ़ हुकुम पिया अचनि ऐं कॾहिं जहाज़ जो कॾहिं हीउ कॾहिं हू त सभई जमात सां पढ़ंदा त रसूल आसरासम हुननि खे ॿुधाईंदो त हू सभई हिनखे ख़बर पवंदी त इन करे मस्जिद जेको आहे सो हिकिड़ो तरबियत जो जॻहि आहे पर हाणे हिते सभु को जेको आहे पंहिंजी तरबियत अहिड़े क़िस्म जी थो करे जो ॿिया माण्हू भॼियो वञण लाइ भाॻे माण्हू मस्जिद में कोन था अचनि असांजी हिते मस्जिदूं जेके आहिनि पंज सत आहिनि पोइ हुन में हू फलाणा रुॻो फ़ीज़ी था नमाज़ पढ़नि हुनमें हू रुगो अरबी था निमाज़ पढ़नि हुनमें हू जेके आहे रुगो हिंदुस्तानी नमाज़ था पढ़नि केरु कंहिंजी मस्जिद में वञे कोन थो शिया वीचारा आहिनि हुनजी निमाज़ हुते मस्जिद पाकुरंग आहे मूं त अञा ॾिठी कोन्हे भाए थो पर हिकिड़ो शिव आयो वीचारो असांजे मस्जिद में निमाज़ पढ़ण जे लाइ उहा हेठि छोड़े हुनखे हिकिड़े यार चइजबो आहे हिते तूं निमाज़ न पढ़ भॼ त अड़े हुन मूं चयो वा छॾिबो भाउ भली निमाज़ पढ़े वणा ऐं वियुसि पंहिंजे नज़फ़ कर करबला में निमाज़ पढ़ी मूं पंहिंजो हथु ॿधी निमाज़ पढ़ी मूंखे कंहिं कोन रोकियो त हिननि खे छा थो रोकियो वणां वॾी मुसीबत आहे मतिलबु त केरु कंहिंजे ॿी जे वेंदो निमाज़ पढ़ण जे लाइ हुन बरेल बरेलवी जी निमाज़ बाबा सभु उहो वेठो आहे तकवीर पई थिए ऐं उती बीहो मूं चयो हाणे ई मूंखे पादर हणंदा पिया थो <laughs> पोइ सम्झो चिताए पिया न आहिनि गौर सां शोर सां मुंहिंजो वञ बणाए त वॾी मुसीबत थी वई हली मतिलबु अहिड़े क़िस्म जो मतिलबु त हिकिड़ा फितना हीअ पैदा करे छॾिया आहिनि पंहिंजे असांजे ख़ौमनि में जिते किथे वरी हिकिड़ा अचनि था यार उहो असांखे पेर था हणणु अची बाबा पेर पेर सां पेर लॻाइबो लॻाइबो माना हुनखे टच कबो टच कबो जेसिताईं हुनखे अड़े जे हटाए पेर त हू वरी हटाए हू बि हटाए वरी हू बि हटाए तव्हांजो हू जहिड़ो ॼण इहो जेको ईफिल टावर जेको आहे च पंहिंजे हुन में फ्रांस में ओड़े क़िस्म जो ई टंगूं टिड़ियूं पियूं आहिनि वरी जॾहिं हेठि वञे टंगू वरी जमा करे वरी जॾहिं हेठि टंगू फैलाए अहिड़ी बि न मुसीबत कहिड़ी मुसीबत आहे तमामु वॾो हिकिड़ो वरी फित न पैदा थी वञे अला तव्हां फरमाए थो त सभिनी सजदो कयो कुलदो में अजमाउनि सभिनी ऐं गॾिजी सभु जो सजदो कयो इलाह इलाही सवा इबलीस जे अबा हाणे हिते चई त हुन तकबुरु कयो अबा उहो साॻियो लफ़्ज़ सूद बकर में हो अबा वस तकबर हो हिते हाणे अबा ऐं यकून मां आसाजिन तकबुरु कयईं न डिसबे कयईं अबा माना डिस ओभे कयईं ऐं नाफ़रमानी कयईं ऐं यकून मां आसाजिनी त हू सजदे करण वारनि जा थिए सजदे करण वारनि मां थियण जो हुन हुन नाफ़रमानी कई सम्झो काल या आहे ब्रीस अलाह ताला हुनखे पुछे त हेक तोखे छा थियो आहे तोखे छा थियो अलाह त ख़ून तो सिधे करण वारनि मञा नथो थियई कालु हाणे इहो लफ़्ज़ु टे दफ़ा इस्तेमालु थियो चों दफ़ो हिते चए थो काल लम आखुर ऐं थींदुसि कोन्ह यानी हरगिर्ज़ सचंदो कोन कंदसि अड़ी बुधा अला ताला मूं हुकुम थो करखु ऐं थींदुसि ई कोन सजदो कंदुसि ई कोन वञा वॾो बरो अथई को छा आहे काल लम अखुर ले ऐं सचंदो करण वारो कोन हरगिर्ज़ सजदो कोन्ह कंदुसि अस जुदा ले बसर खे इंसान खे आदम खे ख़लक हू मिन सल सौलिन ॿिन हमेन मसनून अहिड़ी मिटी में खड़कंदड़ जेका हीअ चिकी आहे हीअ अहिड़ी आहे ओड़ी आहे ओड़ी मिटी में तू हुनखे खड़खियो आहे ऐं हुनखे सजदो कंदुसि मूंखे कुझु चए थो जुड़े थो ऐं फिरो न त वॾी ॻाल्हि हीउ जेको आहे अहिड़ी मिटी चिकी अहिड़ी की आउं सॼो करियां वही माना हू चए थो वह काल फ़ख़्रु अला ताला फ़रमाए थो पोइ निकिर भलाए थो मिनहा इन मञा निकिर इन नकर रज़ीम वैसा गॾु चई त पोइ रज़ीम आईं तूं रजम अउज़बिला मिन शैतवान रज़ीम औज़ाम न शैतवान रज़ीम अवज़बिला मैतवान सॼी काइनात सॼी मुस्लमान सॼी सॼा जनरेशन अजरत रसूल सलाह खां वठी क़यामत ताईं पिया पढ़ंदा तोखे रज़ीम रज़ीम रज़ीम चवंदा तूं तड़ियल आहीं तूं धिकारियल आहीं इन माना में रजम कयल माना पथर हुनखे उछले हाणे पोइ इहो रजम चइबो रजम जेको थींदो आहे रानी जे लाइ जेका हिकिड़ी यूदियुनि वटि हुई पर असां वटि मतिलबु माज़ छा नालो उनखे कयाऊं इहो ॿियनि खे मतिलबु अहिड़े क़िस्म सां इहो रज़ीम आई तूं तड़ियल ताईं धिकारियल ताईं लिखियो लोह कलम जो लिखियो जेको आहे सो कंहिंखे बदिलाइण जो हक़ु कोन्हे पर केर बि हुजे पोइ घणी बेदलु हुजे सचल हुजे पंहिंजो ज़करिया मुल्तानी हुजे अब्दुल शेख अब्दुलाद रहमत सभई अलाह ताला हुन ते रहमत करे हुननि खे ॻाल्हियूं कयूं या न कोन कयूं पर जे पीरा न मींहु परंद वली मुरीदान मीह परानंद मुरीदान जेके आहिनि हुनखे खे उॾारा हू पाण वीचारा उॾावनि न उॾाव पोइ वरी चवंदी असीं लोह कलम खे वञी बदिलाए आया आहियूं अहिड़े नमूने सां हीअ ॻाल्हि हीअं थी वई हली हीअ जेके आहे टे साल हीअ थी विया हू थी विया ऐं हीअं करे आयो आहियां लोह कलम खे बदिलाए छॾियो अलाहो वला को अहिड़ी ॻाल्हि करण जी कंहिंखे हक़ु कोन्हे को जिबरी इस्लाम जेको आहे सो नथो बदिलाए सघे मोहम्मद सलाह सलाहु खे हक़ु लोह कलम जो लिखियो बदिलाए सघे त वञो छा आहे माण्हू अहिड़ी अलाह ताला खां दुआ घुरी सघे थो त या अलाह तूं हिनखे आफ़ियत ॾिए सिहत ॾिए दीन ॾिए ईमान ॾिए फरान कर पर पोइ सभु कंहिंजो पंहिंजी लिमिट आहे बसि दुआ घुरो तव्हां ॻाल्हि ख़तमु आहे अलाह ताला खे जेको करिणो हूंदो सो पाण कंदो पर तव्हांखे मूंखे हक़ु कोन्हे को कंहिं बेदल खे कंहिं सचल खे कंहिं ज़करिया मुल्तानी खे कंहिं चिश्ती खे फलाणे खे टीरे खे कंहिंखे को हक़ु कोन्हे हज़रत अब्दुल कादरी गीलानी सभई मतिलबु उन बि दवाऊं कोन कयूं पर हुन जा पोयां जेके यार आहिनि असांजा उनजा मुरीद जेके से वधि वधि खणी खणंदा मुंहिंजो मुर्स ई अहिड़ो मुंहिंजो मुर्शदु अहिड़ो मुंहिंजो मुर्शदु अहिड़ो तुंहिंजो मुर्शदु भलो थियो कमु लहमदला पर अहिड़ी दवाऊं मतिलबु त ॾिसो असांजो पीउ साईं पघार आहिनि बसि मखदूम नूह तमामु मतिलबु त हिकिड़ो सुल झल ॻाल्हि सभु सुहिणी ॻाल्हि तमामु पंहिंजो पढ़ी ॾिसो जेके आहिनि पंहिंजे मलफ़ूज़ात आहिनि साईं भई साईं राशन रोज़ेधानी जा या साईं पंहिंजे मखदूम नूह जी ॻाल्हि पढ़ी ॾिसो पंहिंजो हुनजा मलफ़ूज़ात आहिनि साईं अब्दुल करीम अब्दुल करीम बुली वारा साहिब जा त मतिलबु त अहिड़ी ॻाल्हि कोन कबी जंहिं जंहिंमें शरीयत खां ॿाहिरि माण्हू लंघे वञे थो हाणे चए थो त भई कलानत इलाही योमद्दीन अलाह ताला हुनखे चए थो तूं किथे लानत आहे हिसाब वारे ॾींहं ताईं काल रब फंज़रनी इलाही योम यूबासून यूबासून जे ॾींहं ताईं मूंखे मोहलत ॾेई छॾु तव्हांजा काल फ इन खे मिनल मुंज़रीन तूं मोहलत अलाह ताला फरमायो तूं मोहलत ॾिनल मज़ा आई इलाही योमिल वक़्तु मालूम हिकिड़े वक़्तु ताईं जेको मालूम आहे मालूम आहे माना मूंखे मालूम आहे तोखे कंहिंखे बि ख़बर नाहे काल रब बि मां आगव हाणे उहो छो जो तो मूंखे गवाह कयो आहे तो मूंखे गुमराह कयो आहे तोखे भुलायो आहे ऐं धरती ते ज़ीनत कंदुसि यानी सिंगारींदुसि जेके बुछड़ा अफ़ाल आहिनि से हिननि जे लाइ सिंगारींदुसि तुंहिंजे तुंहिंजे इंसान ते लओज़ई न न लहोम फिल अर्द वला ओन अजमैन ऐं सभिनी खे गवी कंदुसि सभिनी खे भुलाईंदुसि इन गुमराह कंदुसि तो मूंखे भुलायो आहे ऐं बदिलो वठंदुसि इंसान सां हाणे बदिलो इंसानु वीचारो ज़ईफ़ आहे अहिड़ी ताक़त वारी ॻाल्हि पर अलाह ताला चयो न तुंहिंजो वस कोन हलंदो सभिनी ते तुंहिंजे जिते जेके तुंहिंजा तुंहिंजा यार आहिनि तिन ते वसि तुंहिंजो हलंदो बाक़ी मुंहिंजा यार आहिनि तिन ते तुंहिंजो वसु न आहे इलाहब हाणे इहो स्थिसन इहो एक्सेप्शन जेको आहे <laughs> शैथान करे थो चए थो तुंहिंजा जेके मुख़लिस दोस्त हूंदा उन्हनि खे मां पुॼी कोन सघंदुसि पंहिंजे ॿियनि सां पाणी निबरंदुसि मुस्तक़ीम अलाह ताला फरमायो त हीअ जेको क़ुर आहे हीअ जेको ॻाल्हि आहे जेको नबी मुंहुं महकलिया आहिनि इहे जेको आहे सो मूं ताईं पहुचण जी सिरात मुस्तक़ीम सिधो रस्तो मूं ताईं पहुचण जो अलाही आहे अलाही मूं ताईं पहुचण जो रस्तो इहो आहे जेको मूं सेखारे छॾियो आहे नबीअनि जी तरफ़ नबीअनि सेखारींदुसि मतिलबु त उन वक़्तु चई शैतान खे त ऐं सेखारे छॾींदुसि ऐं पंहिंजो नबी मोकिलींदो रहंदुसि ऐं पंहिंजा ॿिया जेके नबी पाक सलाहु जे वफ़ात खां पोइ ऐं मुतहिद ऐं मोमिन मोकिलींदो रहंदुसि जेके माण्हुनि खे ॿुधाईंदा रहंदा सिधो रस्तो ॾेखारींदा रहंदा निशान कंदा रहंदा इन इबादी लहे स अलख अलहिम सुल्तान मुंहिंजा बाना मुंहिंजा बाना जेके आहिनि तन ते तन ते तोखे को सुल्तान कोन्हे अथॉरिटी पावर हुननि ते को कोन्हे तो तूं हुननि खे पंहिंजो पाण ॾे गुमराह करे सघीं इलाह मनी थब अख मिनल गावीन सवाइ उन्हनि जे जेके तुंहिंजे पोयां था हलनि गवा में उहो साॻियो जेको गुमराही जे रस्ते में तुंहिंजे पोयां था हलनि व इन जहनम ल मोइद अजमाइन उन्हनि जे लाइ वाइदो कयो वियो आहे जहनम जो सभिनी जे लाइ जेके बि हूंदा उते फ़रमायाई त सभिनी खे गॾे सड़े विझंदुसि जहनम विसरींदुसि ऐं हिते फ़रमाए थो त इन जहनम लाइ मौ ईद हुम हुन लाइ वाइदो कयो वियो आहे जहनम जो अजमाइन सभिनी जे लाइ लहा सबत अबवा बि उनखे सत दरवाज़ा हाणे इहा ॻाल्हि वरी या ॻाल्हियूं जेके सत आयूं उणीह सूबदस्तर में चईंदो उते उणी आहिनि उणी चाहींदी घाड आहिनि जेके अनसे फ़रिश्ता जबल हुन ते बीठा आहिनि जा उन जे दरवाज़नि ते उणीह आहिनि माण्हू उणिवीह ॼण मलाइक आहिनि ऐं हिते सत हुन जा दरवाज़ा आहिनि लहा जे कुल बाबुम जुज़ु उल मखसूम हर हिकु बाब ते हिकिड़ो जुज़ो तक़सीम कयो यानी मतिलबु सभु विरिहाए विरिहाए त हीअ फलाणा हितां वेंदा फलाणा हितां वेंदा फलाणा हितां वेंदा फलाणे क़िस्म जा हिन हिननि दरवाज़नि मथां वेंदा पर हुननि जो उलमा जेके आहिनि से मुख़्तलिफ़ तावीरूं कनि था की चवनि था हीअ यूदियुनि जे लाइ दरवाज़ा आहिनि हीउ दरवाज़ो नसरानीनि जे लाइ हीअ साबीन जे लाइ हीअ हिंदुनि जे लाइ हीउ दरवाज़ो जो जेके मुस्लमान में जेके गुनाह वारा हूंदा हुनखे अलाह ताला फ़िलहालु मोकिलींदो मतिलबु तूं पंहिंजो रहम करे असां सभिनी ते त मां ईअं अकफर अली खती ही इमद्दीन पर हाणे सुवालु आहे त जंहिंखे बि मोकिलींदो मुख़्तलिफ़ दरवाज़नि खां उनजो जेको बि हुननि जो इमाम हूंदो जेको हुननि जो लीडर हूंदो हुननि सां गॾु हुनखे हुते हुनजो अॻियां अॻुवाण उहो थींदो पोइ अहिड़े क़िस्म जो ॼण तस्वर आहे त सभु को इमाम पाण हल वर तूं हलु फिरोन तूं अॻियां तुंहिंजे पोयां तुंहिंजो लश्कर हल सी सी तूं अॻियां तुंहिंजे पोयां ॿिया हल पंहिंजा ब्लेयर ऐं ओबामा ऐं धूड़ ऐं फसाद कैमरोन हलो ताईं अॻियां तव्हांजे पोयां सॼी ख़लक जेका तव्हांजे पोयां हलो फिरोन वारा हलो पंहिंजो इहो हलो जेका बि आहे मतिलबु मुसलमान में जेके भुछराई पखेंदा पोइ अलाह ताला हुननि खे मोकिलींदो हुननि जा लीडर जे भुछराई पखे वारा उहे जेके आहिनि घणा यार सभु को कहिड़ी कहिड़ी ॿचाई थो को कहिड़ी ॿचाई थो पखेड़े कहिड़ी कहिड़ो फितरूं थो पखेड़े उहो जेके आहे हलंदा हाणे हिते तमामु हिकिड़ी सुहिणी हदीसूं आहिनि पंहिंजो हज़रत अब्दुला बिन मसूद ऐं ॿिए कंहिं असां बि सगुर जे हुतां हाणे मुंहिंजे साम्हूं हींअर कोन्हे ऐं रुॻो हुनजो मुख़्तसिर ॿुधायां थो वक़्तु बि एतिरो कोन्हे इहो सॼी पढ़ां हुनजो मक़सदु हासिलु इहा आहे त हीअ जॾहिं हद आई पंहिंजो आयत क़ुर शरीफ़ जी त अलाह अ जुज़न मखसूम हज़र तमामु घणो रून आहे तमामु घणो रुन आहे जो सभु असां सभु सभु परेशान थी विया भई तमामु हॾी सुहिणी आहे ऐं पढ़णु घुरिजे ऐं थी वरी इनशाह ऐं उहा सॼी पढ़ां कंहिं वक़्तु पर हींअर थोरो वक़्तु आहे मूंखे हुन में मां जो अहवालु कंदुसि पोइ सभु सगोरा हैरान विझां असां बि सॻोरा परेशान की छा असीं कयूं रसोल्लास में एतिरो थो रोए ही छा आहे पोइ हज़रत अब्दुला बिन मसूद रज़ी अला ताली अना या ॿियो को आहे और वियो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अला ताली अञा दरवाज़े ते दरवाज़े ते आवाज़ु न आई इहा खुड़कियाईं पोइ हज़रत फातिमा रज़ी अलाह ताली पुछियो केरु आहे चए आऊं फलाणो आहियां चए छाजे लाइ आयो आहीं कहिड़ी ॻाल्हि आहे चए रज़ू सलाहु अहिड़े नमूने सां पंहिंजो तमामु घणो ॾिनो आहे ऐं असांखे सम्झ में नथो अचे त छा कयूं जो हुनखे पंहिंजो हथ त ॾियूं या कीअं करियूं ऐं हाणे असीं ॾिसंदा आहियूं त जॾहिं तूं हूंदी आहीं अलाह सीधा मुखम तॾहिं हज़ूर सलाह ख़ुशि थींदा आहिनि पोइ तूं हल तूं अचि पंहिंजो तोखे ॾिसनि त ख़ुशि थियनि छा ॻाल्हि आहे कहिड़ी ॻाल्हि आहे पोइ हज़ूर फाति अला ताला अचे थी पंहिंजो हज़ूर सलाह खां अॻु ॿियूं ॻाल्हियूं करे थी पुछे थी त छा ॻाल्हि आहे पोइ हज़ू सलह ही पंहिंजो सूर आयत पढ़े थो चए थो हीअ फातिमा अहिड़ो जॾहिं हाल थींदो छा कहिड़ो ॻाल्हि पोइ उहो जेको जॾहिं हज़ूर खां पुछियईं त कीअं छा आहे भई हुन जो मतिलबु छा आहे सत दरवाज़ा छा आहे त थो हरू सलाह सम्झनि त सही कंदा त अहिड़ो अहिड़े अहिड़े क़िस्म जो पोइ अहिड़ी क़िस्म जी हौलनाक ॻाल्हि ॿुधी हज़रत फातमा रज़ी अलाह ताला अञा बेहोश थी वञनि थियूं पोइ अहिड़ी क़िस्म जी तमामु हदी सुहिणी आहे पोइ उन मतिलबु त हौल हौलनाक इन माना में त उनमें अलाह ताला जो डपु ऐं ख़ौफ़ जेको आहे पोइ अहिड़े क़िस्म जो पोइ मतिलबु त इहा हिन में आहे आयत हिन सूरत में हिन सूरत जो नालो आहे हिजर सूरत हिजर आहे ऐं हिन आयत जो ना नंबर आहे चो चोएतालीह नंबर आयत आहे लहा सभु अथ अबाब कुल बाब मिन हुम जुज़ उन मक़सूम इहे सभई मुफ़सिर जेके आहिनि से घणो करे हिन जी तफ़सीर जेको आहे सो इहो तमामु वज़ाहत सां कयो आहे हिननि बरहाल आऊं हाणे अॻिते हलां थो अलाह ताला मफ़रत करे असां ते अलाह ताला मुहम्मद सलाहु ते या सभिनी ते सभिनी खे असां पोइ हाणे ते इहो हेॾी जेका ॻाल्हि थी वई हली इन खे वरी ख़ुशख़बरी फौरन इन मक़सूम खां पोइ फौरन आहे जेका अचे थी उहा फरमाए थो जेको ख़ुशख़बरी ॾियण जे लाइ हिकिड़ो आतति ॾियण जे लाइ सुलपाक खे सम्झी उमत खे मोहम्मद सलाहु मत मुतक़ीन फी बेशक मुतकी जेके आहिनि से जन्नत में हूंदा ऐं चश्मनि जे हेठां हूंदा उद खुलू हा बि सलामिन आमिनीन दाख़िलु थियो उन में सलामती सां ऐं अमन सां बेख़तर यानी अमन हुजे तव्हांखे न को ख़ौफ़ न को बुख न को जू न को पंहिंजो ॿई बुख ऐं जू जेको आहे सो वधीक आहिनि धरती ते बुख आहे हिकिड़े पासे ॿियो ख़ौफ़ आहे दुश्मन जो हिन जो हुनजो शैतान जो सभु ख़ौफ़ आहिनि हिन ख़ौफ़ ॿिन्ही खां आमिनी हिन खां अमन में वनज़ाना माफ़ी सूर हिम ऐं हुनजे दिलनि में जेको हिक ॿिए सां दुश्मनी आहे हिक ॿिए सां को हसद साड़ बॉक्स जेको बि थोरो घणो को हूंदो उहो असीं छिके कढी वठंदासीं हुन ज़ाना माफ़ी सदूर गिल गिल जेका आहे जेका हुनजी हिक ॿिए जे नाराज़ पोइ जेको आहे हिक ॿिए सां पोइ पोयां आयात चवंदा त हज़रत सलाहु मतिलबु त हज़रत उस्मान ग़नी रज़ी अला हज़रत अली रज़ी अलाह ताला या ॿिया जेके बि मतिलबु त हुन में थोरियूं घणियूं नाराज़ पिया थिया जेके बि त पोइ अलाह ताला उहे उन वक़्तु विसाराए छॾींदो उहो कॾहिं वठंदो दिलि मज़ा भई इन आयात जो मतिलबु आहे नज़ाना माफ़ी सदूर गिलनि من अलाह पोइ भाड़ ते वेठा हूंदा अला सुरूरनि मुताबिल सुरूर सां हिकु ॿिए जे साम्हूं वेहंदा पलंगनि ते अला सुर सुर माना पलंग पलंग पलंग जिते मतिलबु बेड जेको पाण ठाहींदा आहियूं खट पाइण वारी जेका हूंदी आहे लाइ मुस फी हा नसबनि हुते हुननि खे का थकावट कोन चवंदी या पंहिंजो का तकलीफ़ कोन चवंदी वमा हुम मिन हा बि मोखरजीन ऐं हुन मथां कढिया न वेंदा मतिलबु तरिया न वेंदा हुन मां निकिरंदा कोन नबे इबादी अनी अलाह ताला हिते तमामु सुहिणी आयत ई आहे ऐं सुद बकर में अहिड़ी आयत क़िस्म जी पंहिंजे अहिड़े क़िस्म जी आयत आहे नबे इबादी अनी ॿुधाए मुंहिंजे ॿारनि खे मुंहिंजे तरफ़ां ख़बर ॾे अनी गफ़ अना गफ़ूर रही अनी अनल गफ़ूर रहीम बेशक आऊं आऊं ग़फूर आहियां रहीम आहियां बख़्श करण वारो आहियां अहिड़ी सख़्तु आयत हुई जेका कुल जिस्म मक़सूम जेको सत दरवाज़ा जहनम जा जीतो ॾिसी ऐं पंहिंजो हौलनाक ख़बरूं ॿुधी ऐं हया त फाटो पर रसूल अलाह सलाहु हीअ ख़बरनि आयतूं आयूं जेके आहिनि सूरत हिजर में आहिनि ऐं नबे इबादी अनी अनल ग़फ़ूर रहीम मुंहिंजे तरफ़ां हीअ ख़बर ॾिए पंहिंजे मुंहिंजे बाननि खे मुंहिंजा बाना जेके मुंहिंजे ॻाल्हि ते हलनि था मुंहिंजे क़ुर खे मञनि था मुंहिंजे दीन ते हलनि था मुंहिंजे नबीअ खे मञनि था मुंहिंजे असाबनि खे मञनि था अलबैत खे मञनि था उहो उन्हनि खे ख़बर ॾिए त अना अनल गफ़ूर रहीम त रहीम आऊं बेशक ग़फ़ूर आहियां रहीम आहियां अन आहियांज़ाबी हलीम ऐं मुंहिंजो अज़ाब जेको आहे सो वॾो सख़्तु अज़ाब आहे पोइ हाणे